mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndakuramutse wowe uri kutega abiri radiyo isanganiro nongere ndaguha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango yayayaya muntu utumvira iyi urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ikiganiro cy'uno munsi kidushikana mu gisagara cya muyinga icyo gisagara kikaba kigaramiwe n'ibiti biguma bicibwa ibyo bigatuma n'agatutu kahora kagenda muri kino kiganiro muraza kumva icyo abanyagihugu biyumvira ku bw'ibyo biti bicibwa aho nawe uri kuratwumviriza wo kwibaza igituma ibyo biti bicibwa ubuyobozi bujeje ibidukikije canke abajejwe intwaro muri iyo ntara ya muyinga bo batanga isigura iyihe ibyo nibyo tugiye guca nino muri kino kiganiro wateguriwe na Christela Nizigama Diodone Nzeyimana akaba yamfashije gutororokanya amajwi ndaguhaye ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro nk'uko nari mpejeje kubivuga tuje ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga aho Dieudonne Nzeyimana aganira n'umutama asanzwe ashona ibirato niwo mwuga wiwe akaba akorera munsi y'igiti kinini uyu mutama avuga ko hahora ibiti byinshi ariko byagiye birahona kubw'iwe ngo byosubirizwa abanza kutwidondora njegwa sabudu wo ku misozi wa kijyama ngaha nyine muri muyinga byewe natanguye gukora ibirato kera aha muri santere ya muyinga hari hasanzwe ibiti urabona muri iki gihe tugezemo n'iyo agacu k'imvura kaje kaca kaguma kigira kubera bya biti atabihari jewe rero ikintu nabona yego kuco mubona cokogwa tuguma tubanze tuganire buvuga ati hakira abanyekongo ahantu hari ibiti vyinshi cyane be aho hantu hari gihe hari abanyekongo ngayi muyinga hari nko mu myaka ya ryariga mutaha eh nibaza yuko itandatu na rimwe ahubwo agasore bacirengana babaranyanka abanyekongo bari ngaha nyene mu giswahili hahiye mu giswahili ni ku ntuze kuri prize eh, eh. bugaye na rimwe niho ibi biti byari bisigaye ngaha mu kigisagara ca muyi ariho byariho byinshi mm. aha nta muntu yanyegera hani ahanicaye birimo birikirwa byose ku buryo hasigaye hari ubugaragwa mbera mutama iki giti we niho mbona ukorera yari nk'umugenzi wawe bimeze gute byifashe gute eh, nashaka ndabamenyeshe yuko iki giti umunsi bagitema haraje abagitema mbere na musitaneri yari ngaha baranambwiye ko bazompa agashitingi ko kwipfuka izuba bwakuva icyo gihe ntako naronse baragikuyemo imbaho sinaziharura kuko imodoka yari yaguma itwara hagasubira nk'uko kera hari hameze yego mutama abdu eh. iki giti we nico wamaze imyaka n'imyaka ukoreramwo eh. abatakizi wabwira iki giti kitari kigo hari hameze gute ahantu wewe urimo urakorera ahantu jewe ndimo ndakorera niho abantu bava mu isoko hari mu ishyamba rikuru nini aho ni kera mw'iyi myaka ya vuba aha wamaze kuba umuji hari hameze gute wagikoreramo hameze gute hari heza rwose kuko ngaha hasi eh, harashika na saa sita atazuba rirashika hasi wewe arikinga abantu baruhuka muri iyi myaka nyine turimo baraca ngaha bakaruhukira ngaha mbere abantu benshi cyane eh, bari bagenda nk'iku rugendo babanza kuruhukira ngaha kuri iki giti abegamira n'abashonje baraza bakicara ngaha bakariya ngaha nta n'umwe yababuza yari nk'inzu mugabo benshi bakavuga ati none ko ko tubikuraho ari ukubera tugomba tubazanira amazi hanyuma twe tukaraba none ntibagerageze rero ko babikuyeho badusubirizeho ibindi bironke turonka agatutu hanyuma amahoro abyagire mu barundi mutama we yivugira ati ntibasubire bace baduterera ibindi twibere mu gatutu amahoro abyagire mu burundi niko gabo tubivuga yego neza rwose uretse aka kamaro k'agatutu byahora bibahaye niba bakiduha n'amapepinyeri njyewe natera ibiti ku musozi ndafise ibikumba kandi si ukuvuga ngo ni ibintu twigiye ko twarabitera eh, gushyika n'uyu munsi mbere nihaba umukuru w'igihugu yoduha akaturonsa imbuto niba imbuto dutere turonke amajyambere nk'uko yahahora tureke kwicara ku bugaragwa abantu batotari akavura nikaza kagira aho gashikira none ubu karaza kakaguma kagenda ukamenga gatwawe n'igicu yego ni ukuri amange nkumbure mwe murabona mwo muratambuka muramugeze mu zabukuru nk'urugwaruka rutabona akamaro k'igiti mworubwira ikiga mutama eh nashaka amenyeshe nk'urugwaruka rwacu urundi bwejo yuko aribwo bwari gutangura bugatangura gutangura ako kazi kuko abo bana bejo nibo barimo barabona ibintu bitaraboneka nibatangure rero bikingira umwansi batera ibiti batera n'ikawa burya n'ikawa zarahoye hanyuma baze baraba akamaro mu yindi myaka icyo bazoba bafise mbere bazoba bari mu burundi bwejeje mu burundi bw'amahoro mu burundi bwiza ubu babitanguye nk'ubu iyi misore yacu boshyitse mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bafise akamaro k'ibyo bita njyewe ndakoze kandi ndakuze n'imyaka y'iwanjye ni myinshi njyewe mfite imyaka mirongo irindwi n'indwi ariko n'ukuri ndasabye njyewe ndafise ugwaruka ndafise abana n'abuzukuru n'abuzukuruza ntibatera ibiti batera ikawa ibi byo izi nyoni zahora ziza kuturaba ngaha zigaruke turonke agatutu turonke akakavura kahora kagwa ubu ntiyakigira imvura igwa imuyinga nicyo gituma n'amafa yabayeho n'abandi banyagihugu basanzwe baba mu gisagara ca muyinga hafi y'ibarabara inomero rya kabiri rya giswahili baremeza ko ibiti byagiye biragabanuka ku bwinshi icyo cyatumye ibyo biti bigabanukaho rero ko umuntu yobibona leta yofata umugambi aho hantu hose hoba hafi hari ubugaragwa leta ikarondera amapipinyeri abo babega aho hantu bakatera ibyo biti jewe niko ndaciyumviye yego ati abegereye ku abafise amazu yegereye aha hantu hahora ibiti bagatera ibindi biti niko bivuga mutara yego niko ndabivuga niko ndabibona kugira ngo akayaga kaguma ari kenshi cyane kumbura akavura kaguma ari kenshi umutama turimo turaganira ngaha ruguru ati hahora hari igitutu ku buryo wasanga hose muyinga haguma hafutse ivyuma biheruka mu myaka ya ryari mutama ibiti byari bifitse ngaho muyinga Eh, jewe navutse itandatu na rimwe aha ah, jewe n'abaha hafi y'igisakara rero kuva mu za mirongo indwi kuduga gushika mu za mirongo umunani turabye ukuntu amazu yagiye arongerekana nicyo cyatumye ibyo biti bigabanuka byaragabanutse rwose ubu ariko urabye hariho n'ibiti byari bikiri ngaha ku mabarabara ibi bageze vuba mubona bishoboka ko babisubiriza abantu bagatera ibindi biti uko iterambere rigenda ryiyongera turabye hari icoba kibituma cyane cyane n'ibiti byari ngaha ku mabara bigabanukaho ni ukubera insinga bacisha ngaha amazi amatiyo y'amazi baba baracice ngaha niyo ahanini yatumye ibyo biti bigabanukaho hanyuma ari urwaruka ubona ko ibintu by'ibiti kenshi ataco bibabwira aba bakiri bato mubabwira iki aba bakiri bato icyo twababwira ahubwo ni uko bafise aho bobitera bobandanya hirya no hino bagatera kugira ngo imvura izoze iraza cyangwa abantu baronka akayaga keza ngo mutamati aha imyaka yahera mwiga nta zuba bakora ku mutwe byagenda gute uko byagenda jewe inzira nazanana nazanana inzira yo ku mukoni ariko kuva ku mukoni gushika aha akuntu uze kuri ofisiyeri muyinga ni muyinga ya mbere avuga ko ibyo biti babiciye kubera imigambi y'iterambere iri kwirangurwa mu gisagara ca muyinga nk'imigambi yo gukwiragiza amazi muri icyo gisagara ariko arasaba abanyagihugu gutera ibiti mu matongo yabo nawe nyene aganira na diodone imana. musanzwe muzi ko hariho umugambi wa leta eh, wo gukwiragiza amazi ngaha ah, mu gisagara cya muyinga Eh, hanyuma rero kwibarabara ibarabara guca amatuyo y'amazi eh, hari hasanzwe hateye ibiti ku ibarabara cyane cyane by'amagereveriyo eh, n'ibiti bikeya by'imikaratusi kugira ngo rero uwo mugambi ushobore kuranguka neza byabaye ngombwa yuko sosiyete yari irakora uwo mugambi wo gukwirakwiza amazi ngaha mu gisagara cya muyinga isaba uruhushya kugira ngo ibyo biti bishobore kuvaho barabisabye hanyuma rero biracyo mu mategeko e, hanyuma rero ibyo biti birashobora kugurishwa amafaranga aja mu kigega leta kugira ngo e, uwo mugambi ushobore kuranguka neza byakozwe bizwi vyakozwe bizwi hana abanyagihugu bavuga bati ibi biti ariko vyahora bidufitiye akamaro uragatutu reka ngo n'akayaga keza inyoni ngo zaza ngo nti zikiza ibidukikije vyarahungabanye gato abantu ah, twavuga ko vyahungabanye umugambi wose ugira akamaro e, eh, turiteze neza yuko uwo mugambi umaze kurangira umaze guhera igisagara cya muyinga tuzosura kandi kucambika ibindi biti cyane cyane bisanzwe bibereye kuba mu gisagara eh, wati biti bibereye mu gisagara ahanyene hari n'abandi noye mu yandi makaritsiye rega za giswahili hirya gatoya za kinyota ubona hasigaye nyine na rugambure ariko hahora ngo ibiti mbega nyine birashoboka ko Eh, ah, mu gihe hasagara hagati haterwa ibiti ko abanyagihugu bavuga ngo ngo nta n'aho bafise babitera bamwe bamwe yego murakoze cyane eh, hasanzwe hariho ubwoko bw'ibiti eh, bushobora kuba bushobora guterwa kunuzeya ku mabarabara cyane mu mpangu za bene gihugu ku by'ukuri n'ubwo umuntu atubafise ikibanza kininiya cyane ntiyoreka gutera igiti abona ko gishobora kumuha agatutu muhiriwe hanyuma nongaha muntu uzuye mu gisagara ubwiye kuraba urabona yuko ahatari hake mu makarotiye za kibogoye za kinyota eh, za karitiye swahili urabona yuko ahatari hake ibiti byagabanutse e, eh, kumbure bimwe bimwe byavuye eh, ku murindi w'abantu kubera ko igisagara kiguma cyaguka ugaca usanga rero harageze harageze abonona ugasanga baratemye igiti baciye mu makoshi ariko tugiye guhimiriza kugira ngo uyu mwaka bikunze eh, ku mabarabara cyane cyane hasubire hategwe ibindi biti kugira ngo igisagara gisubire kuberwa nk'uko cyari gisanzwe kiberewe eh, tubifashijwe eh, n'intwaro cyane cyane abarongoye kumene ya muyinga tuzofashanya turaba ukuntu dusubira kandi tugatera ibindi biti ku mabarabara cyane cyane kugira ngo amabarabara asubire kwambara ibiti mbega ati muzohimiriza mbega akamaro kuko haba ibiti mu gisagara iyo hari ibiti nk'abanyagihugu batabizi akarusho n'akahe k'ivyo biti yego murakoze ubwa mbere na mbere akarusho k'igiti ntawutakazi ubwa mbere na mbere igiti gituma haboneka akayaga keza hanyuma ikindi kigira kabiri musanzwe muzi neza yuko abantu duhumeka umwuka utazwe n'ibiti hanyuma ikindi naco iyo ibiti bihari mu gisagara gacu tukaraboneka eh nk'abantu baba ari ariko nk'ingenzi bariko baraca kw'iryo barabara bararonka agatutu arige nk'umuntu ashobora kuhaca agwaye akaruhukira musi ico giti e eh, gucyo agashobora kuronka agatutu hanyuma n'akandi kamaro kandi musanzwe muzi neza yuko ibiti bidufasha gukwega imvura eh, vyumvikana neza yuko ibiti tubigwijije no mu gisagara akamaro karahari kandi kaboneka ubu uwo bashaka gutera igiti mu rugo iwe mwamuhanura ko yotera ibihe biti yatera imikaratusi yatera ya magereveriyo nk'amwe yahahora bigende gute murakoze cyane agomba gutera ibiti cyane cyane mu rupangu iwe eh, twamuhanura ko yoshobora gutera nk'ibiti by'ibyamwa kuko nabyo ni biri mu bwoko bw'ibiti agashobora gutera eh, nk'imicungwe agashobora gutera nk'amamandarine mu rupangu iwe agashobora gutera nk'amavoka kuko hejuru y'ako kamaro tukavuze ko igiti ibyo bwoko bw'ibiti bw'ibyamwa urumva ko eh, bizoshobora guca bimugirira n'akamaro nk'abana barashobora kubifungura eka na wene agashobora kubifungura arashobora no gutera n'amavuka ntuze mu rupangu nta ngorane ariko cyane cyane ku mabarabara eh, turashobora kuhatera ibiti ubu ni bwoko bw'ibiti atari amagereveriyo nk'akarorero hariho nk'ubwoko bw'ibiti bita eh, amafomangiye Eh, ni kubwiza buduga neza canke amateriminariya canke bikunze eh, hejuru umuntu ze ya nko ku mpangu zaba zaba zabene gihugu barashobora guteraho n'intuze ya hejuru y'ivyo ubwo bwoko bw'ivyo biti vy'ivyamwe n'ibindi biti bisanzwe bagashiraho ibiti vy'amashurwe kugira ngo naho ni gisagara kiume caka kimeze neza none ibi biti boca babikura he hari amapepiniyeri mbere yari murategurwa nkumbure kugira ibiti bitegwe kuko turazi buri mwaka hari amasekaza akunda kuba mutegura amapepiniyeri uyu mwaka ntibizoba canke vyarabaye murakoze muri uku kwezi kwa gatandatu itariki cumi n'indwi e, mu gihugu cyose mbere no ngaha mu ntara wacu ya muyinga e, twaruguruye isekeza mu makomine yose kugira ngo dutegure amatuta y'ibiti iryo sekuruza muri komine ya butihinda ku mutumba witwa rukira ni muri zone ya butihinda aho eh, twahimirije dutanguriye kugurura isekeza yo gutegura amatuta y'ibiti mu makomine yose rero bariko baritunganya kugira ngo imivyaro y'ibiti izoshobore kuboneka ari byinshi cyane e, eh, na rijya musanzwe muzi neza yuko leta y'u Burundi yatanze itegeko yuko buri komine mwimwe itegezwa kwitunganya mu gutegura amatuta y'ibiti ku buryo komine mwimwe ku mwaka bategezwa gutera amahegitare mirongo itanu canke arenga muri iyo mvu rero turiteze neza yuko tuzoronka imivyaro y'ibiti kuko iruhande yaho hari n'ayandi mashyirahamwe asanzwe ashigikira afasha muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije aha twovuga eh, nk'ishyirahamwe rezo burundi demire purisi eh, tukavuga za odedimu tukavuga za world division eka mbere za croix rouge hariho n'amandi mashengero nka eglise anglicane nabone bariko baritunganye kugira ngo Eh, bashobore kugwiza amatuta y'ibiti eh, hariho kandi eh, n'inzego z'umutekano igisirikare n'igipolisi nabone uwo mugambi uno mwaka bavuze bati tutegezwa kugira uwacu kugira dukingire ibidukikije nabone bariko barisuganya kugira ngo bategure amatuta y'ibiti azotegwa ku mutasuro mu kwezi kwa cumi na kabiri abazobishaka bazoronka ibiti batera yego ugereranije uravye igitigiri gihugu abatari bake barashobora kuzoronka imivyaro y'ibiti ariko dusaba yuko ku mutumba hoja mutumba hojaho n'imiburiburi ipepiniyeri y'ibiti eh, nk'ibihumbi nka cumi gutyo abanyagihugu barashobora kuronka ibyo bashobora gutera mu ze mu ndimo zabo eh, n'ibindi bishobora guterwa eh, mu matongo ya leta ariko ugereranije twifuza yuko n'imiburiburi atamwaka wohera mwitongo ry'umwene gihugu umwene gihugu nimwe buri buri adateye ibiti icumi icumi mwitongo iwe gutyo ugeranije nko mu myaka nk'itanu eh, amatongo y'abene gihugu akaba azoba yarakingiwe abo nabo mu matongo n'aba banyamuji nabo nyene mu maparcelle muti nabo batere kuko harigeze kwa n'umugambi ngaha mu gisagara hategwa ivyamwa vyinshi mugabo ugasanga hari abantu bayifata minenegwe aho kubibungabunga bakavyonona abo wakama muca mubatera ubu muvuga muti igisagara iteza gusubira gushaza nakahe akamo tubatera eh, haragize igihe leta iratanga ivyamwa ku bene gihugu mbere mu makomine yose ariko kugerageje kuraba ahatari ah, hake ntibavyitwayemo neza mbere no ngaha mu gisagara ca Muyinga ku buryo ibiti vy'ivyamwa vya vyatewe nk'amavoka nka byose e, eh, vyafashwe nabi birononekara ariko akamoto twobatera nuko ubu mwene gihugu yotera igiti muri paresera iwe cyabigisanzwe canke c'icamwa gagikurikirana e, kugira ngo mugambi w'aka akarere nko amazi no gusukura ibisagara bya muyinga na ngozi na kayanza ibiti cyane cyane byayi ngaha ku nkengero y'ibarabara rya muyinga twavuga yuko byahasize ubuzima kuko hariho ibikorwa byo gucisha nuvuga imigano y'amazi mu kuzimu byaciye biba ngombwa yuko aho byari byaciye ibiti bitemwaho byahuranye n'uko uwo mugende e, navuga nti iyo miringoti yohaca e, wasanga ariho n'ibiti ibyo biti rero byaciye bicibwa kuko wasanga ahanini iyo migenda hica imizi baca bayica ugasanga nubwo icyo giti cyohaguma kitagira imizi cubava gitera andi masanganya nko kugwa ku bantu bariko bararengana ku miduga ndetse n'amazu rero ubu turiko twiyumvira ko ivyo biti vyosubirizwa mu minsi iri imbere ego vyosubirizwa ibi vyo kwibarabara ni akazi kabajeje intwaro mukoranye nabo mu bidukikije eh, ariko no mu makartier eh, biraboneka ko ibiti vyabuze biga nk'ubu umunyagihugu yifuza gutera igiti amapepiniere ariho bizoshoboka ko baronka iyo mibyaro bifuza abanyagihugu kugira ngo igisagara ca muyinga hasubire kubamo ka gatutu na ka yego cyane imibyaro bazoyironka kuko ku munsi wa gatandatu uheze novuga nti twari urugi ibikogwa byo gukora amapepiniyeri y'ibiti y'imibyaro y'ibiti hari ku mutumba wa rukira muri komine butihinda zone butihinda twarabitanguje ivyo bikorwa ikese kuko vyari ko biraba mu gihugu nkuko vyari ko biraba mu gihugu cyose nabwo twabitangurije aho o kwakiye dutera kamo n'andi makomine yose ko yoca aza gukuru gutora imbuto agatanguza amapepiniyeri y'ibiti hirya no hino igihe twari turi ngaho nyene twace tuboneraho n'akajyo kubwira bene gihugu nabo nyene kuvyo biti twari twabiteje muri twari twabitanguje muri zone imwe turababwira ko nabo mu yandi mazone no ku mitumba bogira ico twokwita amapepiniere y'abene gihugu no kuvuga ico bita mu gifaransa de pepiniere communautaire aho hantu rero niho abene gihugu bazoza baraja gutora imivyaro niho bazokuriza imivyaro ndetse niyagera gutegwa kuko turiko dutegura amapepiniere y'ibiti tuzotera mu kwezi kwa kumutasuro mutasuro aho imvura igwira mu kwezi kw'icenda kw'icumi kw'icumi na rimwe kw'icumi na kabiri niho bazoza gutora ivyo biti kandi kukamo twabateye kandi tubandanya dukurikirana turabona ko bakitaba bazogira amapipiniyeri menshi ku buryo umwenegihugu wese ashobora kuronka iyo mivyaro rero ngaha mu gisagara tugarutse rero ngaha mu gisagara ca muyinga tugiye kubavira hasi tubahimirize n'imiburi buri umuntu atere ibiti naho vyoba bitanu mu rugiwe ibiti bishobora kubana bidashobora kugira gutera ingorane iruhande y'umuhana cyane cyane bya biti usanga bifite imizi miremire ariho abibera mu gisagara bisagara bavuga ati genda afise ibi vyuma bizana akayaga amaklimatizera ati ivyo biti ntibindaba canke abigira nyene basinda bibazwa kubijanye n'ibidukikije abo wakamu mubatera naka akamu twubatera nuko eh, nivyo hari bafise ivyuma bizana umuyaga ariko uya muyaga nkuko mubizi n’umuyaga uzanwa n'ivyuma mugabo biciye mu muyaga nkuba na cyane cyane ko muri iki urabona ko muri iki gihe n'umuyaga nkuba atari ikirenga rwose uzuracikagurika ariko akayaga kazanwa n'ibiti n'akayaga kamaho rero ivyo biti riba yitunga rusangi n'abandi baheza bakahatorera koyoka rero ntituzoshyira hasi tuzoguma tubasigurira tubabwira yuko ibiti ayitunga rusange kandi noneho igiti niyo katoba ku kayaga iyo kimaze kwera umuntu aragisoroma ko akagikoresha n'ibindi muti rero tuzokorana nabo mu bidukikije n'abanyagihugu kugira mu yingisi isubira ishatse nk'uko yahora icyo ni ngombwa dutegezwa gukora gukora dufatanye mu mugongo atari asigaye inyuma abanyagihugu abari ibidukikije abo mu ntwaro ndetse n'abajejeje umutekano ibyo byose birabaraba kuko ibidukikije bituraba twese na cyane cyane ko muzi ko mu minsi iheze twigeze guhangana tugize iminsi duhangana n'ihindagurika ry'ibihe iryo hindagurika ry'ibihe naryo nta kindi riva ko atari uguhungabanya ibidukikije tugutegereza kubana neza rero n'ibidukikije ni nane duciye turangiza gushikiriza kino kiganiro shimire wowe wagikurikiranye shimire Dieudonne Nzeyimana yamfashije gutororokanya amajwi Christelle Nizigamana kiguteguriye ndakwikebanuye ugira ibihe byiza hubaye Tahura utahuza abandi Ahuba ivyo ubona ukubayeho nibidukikije ivyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki